pri la hodiaua giornalo cae gia creinto. Ni ne povas plendi. Existas tiom da esperantae legajoi. Antaue iam existis, laudire, circa tridec quin mil libroi cae multegae presitae revuoi cae gazetoi. Sed nun esas multe pli facile legi esperantae textoin. Danke alla interreto, cae danke al tiovi kiovi scribas au traducas, cae al tiovi kiovi alciutas ilin alla reto. Mi mentiu nur celcan el revuoen, revuon. Esperanto, de UEA, Monato, la ondo de Esperanto, le monde Diplomatique en Esperanto, cotopo, cotopo. En la pagio catalogo de Esperanta ret en havo, periodajoi cae radio, oni vidas che existas grandega nombro da reteioi pri periodajoi, cae anca radioi. Hodio mi volas paroli iomete pri la hodiaua giornalo cae gia creinto. Sur la unua pagio de tio reteio trovidjas ret ligilo al pri, do pagio pri la giornalo, cie legeblas La giornalo estas collecto de tiu taga novajoi, collectitai el aliai amas comunicilloi en Esperanto. La originaloi ciam estas menciitai cia la fino de ciovi articoloi, cae ni respectas la originalain disconigain condicioin. Ciam oni malfermas la giornalon, al clacante uno e la titoloi, aperas la tuta giornalo. Tio estas, pagiaro quaso presita giornalo. Tie, sur la unua pagio, esas la dato ca la numero de la periodaggio. Oni vidas, che gis nun aperis pli ol quartien tridec numeroi. Sur maldextra columnu de la dua pagio, estas la informo, che la giornalo estas ciutaga publicajo cu novajoi, actualajoi, cae diversajoi pri la mondo, scienzo, socia vivo cae esperantuo, cae che dia missio estas presente ciutaga in interessa in publicajoin por opportuna legado. La creinto esas la 35-iaragia brasilano Rafael Lima. Li lodjas cun etzino cae du filinoi en malgranda urbo en la substato Goiaso, Goias, cae laboras in lerneia administreio. Li eclernis esperanton en 2012 per la Brasila programo Mia Amico. En 2016 li creis la menciitan jornalon. Ecte decembro de tio iaro la rusa esperantisto cae vice-redaktor de UNESCO Curiero, Andrei Peshonkin, revizias la publicigotain textoin ecte la sama iaro, Rafael respondezas anca pri la blogo Uno Esperante, in cio oni volas disconigi informoen cae notizoin de la unuigintai nazioi. La blogo ne estas oficiala organo de Uno. Hiel en la ocaso de la hodiaua giornalo, anca o giai textoi estas collectitai el aliai publicajoi. Pasintan Julion Rafael Lima anca o comences contribui a la esperanta versio de Global Voices. Cio esas Global Voices? Vido. Ni esas senland Lima como numo de multae voluntuloi con pli ol mil quartcent vercantoi, traducantoi, analistoi ca espertuloi pri retae comuniciloi. Tud mondai vocioi, Global Voices, daure gvidas la conversacion pri raportado en civitanae comuniciloi ecte du mil quin. Ni collectas, controlas, cae traducas, furore novajoen ca racontoen, cio in vi eble maltrafis en interreto. El blogoe, sin gazetoi, cae sociae comuniciloi, in 167 sestic landoi multae e la plei interessae cae gravae racontoi de la mondo ne trovigas nur en uno loco. Quelc foie ili esas disjetita in pezoin tra intereto, in blogajoin cae twitterajoin, cae in multain lingvoin. Citiui estas la racontoi quin ni fidel rapportas in tut vocioi, cae traducas in pli ol quardec lingvoin quiel tio relative iuna brasilano, etzo, cae patro, cae laboranta, tio estas ne pensiolo, successas fari cion tion. Shaine, ciu tio laboro ancora ne contentigas lin, til che li crome traducas textoen por la esperanta UNESCO curiero. Mirinde, admirinde, esperantuio dancas.